السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله تعالى أجمعين حياكم الله seluruhnya وارحب واكرر ترحيبي بالاخوه الذين لحقوا بنا امس واليوم dan saya ingin mengucapkan selamat kepada para ikhwah dan saya mengulangi kembali ucapan selamat untuk mereka yang mengikuti pelajaran kami mulai dari yang kemarin hingga hari ini. atau min juzirin ba'idah wa qata'u masafatin tawilah fakatab فكتب ajrahum wa وأعظم mathubatahum di mana mereka datang dari berbagai pulau yang jauh dan mereka telah menempuh jarak perjalanan yang demikian lama semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat pahala yang berlipat ganda dan besar untuk mereka Wama ma min al durus wal liqa'at fayumkinuhum istidrakuha min al-musajjalat al-mawjudah 'inda ikhwanihim dan apa yang tertinggal dari pelajaran-pelajaran yang mereka tidak sempat mengikutinya maka memungkinkan bagi mereka untuk bisa mengambil rekaman pelajaran kepada ikhwan-ikhwan mereka wa amsil khamis kana aljadwal lidurusi kullihi ma'a asyaikhain alfadilain asyaikh ruzaiq Qurashi, wa asyaikh doktor abi usamah rabi' بن طاهر نفع الله بعلومهما وجزاهما الله خير الجزاء dan kemarin pada hari Kamis seluruh pelajaran diisi oleh dua asy-syekh yaitu asy-syekh Ruzaid al qurasyi hafizahullah taala demikian pula asy-syekh Dr. Abu Usama Rabi' bin Tahir hafizahullah taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat dengan ilmu yang mereka sampaikan dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan untuk mereka berdua. <clears throat> Wa intahaitu ma'akum fil majlis as-sabiq ila qawli al-Imam al-Muzani wal iman qawlun wa 'amal. Dan aku telah berhenti bersama dengan kalian pada pelajaran sebelumnya sampai kepada perkataan al-Imam al-Muzani rahimahullahu taala tentang iman bahwa iman itu mencakup perkataan dan perbuatan. وذكرت لكم أهم المسائل المتعلقة في هذا الباب dan aku telah menyebutkan kepada kalian beberapa permasalahan yang terpenting yang berkaitan dengan bab dan permasalahan ini. ونكمل قراءة ما بقي من كلامه هو رحمه الله dan kita akan melanjutkan apa yang tersisa dari perkataan beliau rahimahullah ba'da idafati tanbihaini bersama dengan uh, menyebutkan dua peringatan at-tanbih al peringatan yang pertama ma jaa fi qawlihi rahimahullah wa huma sayyani wa nidhamani wa qarinani لا نفرق بينهما فلا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان yang pertama apa yang disebutkan oleh Al-Muzani rahimahullah ta'ala ketika menerangkan tentang permasalahan iman bahawa iman itu perkataan dan perbuatan dan keduanya itu sama dan keduanya itu saling e, menguatkan atau saling digandengkan satu dengan yang lainnya dan keduanya adalah dua hal yang saling berkaitan. <clears throat> Kita tidak membedakan di antara keduanya. Tidak ada iman kecuali dengan amalan dan tidak ada amalan kecuali dengan iman. أي لا يكون الإيمان الذي فرضه الله على عباده إلا بعمل. yang dimaksud oleh beliau adalah seseorang tidak akan memiliki iman yang wajib yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadanya kecuali apabila disertai dengan amalan. ولا يوجد الإيمان الذي وعد أصحابه بدخول الجنة من غير حساب ولا عذاب إلا بالعمل dan tidak akan ditemukan sebuah keimanan yaitu keimanan yang dijanjikan bagi orang-orang yang memilikinya bahawa dia akan masuk ke dalam surga tanpa melalui proses penghisaban dan tanpa melalui proses penyiksaan kecuali harus dibarengi dengan amalan. ولا يوجد الإيمان الذي مدحه الله ومدح أهله ووصفهم بالبر والتقوى والخيرية والهدى والأبرار wasabiqin illa bi'amal dan tidak akan ditemukan keimanan yang Allah Subhanahu wa taala memuji pemiliknya dan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat bahwa dia termasuk orang yang saleh dia adalah seorang yang memiliki ketakwaan dia adalah seorang yang senantiasa taat kecuali apabila disertai dengan amalan Thumma min hadhihi al-a'mal ما لا يزول الإيمان بالكلية إذا إذا تركها الإنسان. Kemudian di antara amalan-amalan ini ada jenis-jenis amalan yang apabila seseorang meninggalkannya dapat menyebabkan hilang keimanan yang dimilikinya secara menyeluruh. Wa inna ma yanqusu imanuh. Afwan, saya ulangi lagi bahwa di antara amalan ini ada jenis-jenis amalan yang kalau dilakukan oleh seseorang tidak menyebabkan keimanan itu hilang secara menyeluruh akan tetapi yang terjadi adalah pengurangan iman. Kama taqaddama ma'akum fil adillah allati fiha nafyul iman. Sebagaimana yang telah lalu kami jelaskan kepada kalian ketika kita menyebutkan tentang dalil-dalil yang di dalamnya tersebut disebutkan tentang dinafikannya dan ditiadakannya keimanan. Mithil la imana liman la ya'man jaruhu bawa'iqa wa la imana liman eh, la eh, la imana eh, hatta yuhibba li akhi ma yuhib li nafsihi. Seperti misalnya La yu'min afwan. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika Nabi mengatakan tidak ada keimanan bagi orang yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukan-keburukan yang dia lakukan. Oh. Demikian pula seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah beriman salah seorang kalian hingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا عهد له أي الذي لا يفي بالعهد فإيمانه ناقص demikian pula seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada keimanan bagi seseorang yang tidak menunaikan janji ketika dia telah berjanji lalu kemudian dia tidak menepati janji tersebut maka disebutkan oleh Nabi dia tidak memiliki keimanan ولم يأتي بالإيمان الذي أوجبه الله عليه maka keimanannya itu kurang dan dia tidak mendatangkan keimanan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atasnya. ثم من الأعمال ما اختلف فيه أئمة السنة في تركه هل يوجب الكفر الأكبر أم الكفر الأصغر فقط Kemudian ada di antara amalan-amalan yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Apakah meninggalkan amalan tersebut menyebabkan seseorang menjadi kafir yang dia terjatuh ke dalam kufur akbar artinya keluar dari Islam atau dia hanya terjatuh ke dalam kufur asgar yang tidak mengeluarkan dari Islam. Wa ashharu hadhihi al-a'mal wa ahammuha as-salah dan yang paling populer dan yang terpenting dari amalan-amalan jenis ini adalah permasalahan salat. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salat faman tarakaha faqad kafar. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda perjanjian antara kami dengan mereka yaitu orang-orang kafir, orang-orang musyrik adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir وقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa pemisah antara seseorang itu dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat فهذه أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم maka hadis-hadis ini sahih diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam فمن أئمة السنة من قال الكفر هنا هو الكفر الأكبر المخرج من ملة الإسلام Di antara para ulama ada yang mengatakan bahawa kekafiran yang dimaksud di dalam hadis ini adalah kufur akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. وهذا مذهب كثير من السلف. Dan ini merupakan pendapat banyak dari kalangan para ulama ussalaf. كإسحاق بن راهويه وهو رواية عن الإمام أحمد. Seperti pendapat Ishaq bin Rahawai dan itu adalah merupakan riwayat salah satu riwayat dari Imam Ahmad. وذهب أئمة إلى أن الكفر هنا كفر أصغر لا يخرج من الملة dan sebagian para imam berpendapat bahwa kekafiran yang dimaksud di dalam hadis ini adalah kufur asgar yaitu kekafiran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam <clears throat> وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمه الله تعالى وغيرهم dan ini adalah merupakan madhab dari Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan selain mereka rahimahumullah. وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل dan juga pendapat ini ada salah satu riwayat yang datang dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal ففي مسائل الإمام صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه وهو مطبوع dan di dalam sebuah kitab yaitu permasalahan-permasalahan yang ditanyakan oleh Saleh bin Ahmad bin Hanbal kepada ayahnya dan kitab ini tercetak Qala sa'altu abi 'anil iman. Kata beliau, aku bertanya kepada ayahku yaitu Imam Ahmad tentang iman. Qaulun wa 'amalun yazidu wa yanqus ma ziyadatuhu wa ma nuqsanuhu. Bahwa iman itu mencakup perkataan dan perbuatan bertambah dan berkurang apa penambahannya dan apa pula pengurangannya. Faqala yani al-Imam Ahmad maka al-imam Ahmad rahimahullah menjawab ziyadatuhu bil amal salih bahwa penambahan iman itu dengan amal salih wa nuqsanuhu bi tarkil amal dan berkurangnya iman dengan meninggalkan amalan katarkis salati was-siyami wal-fara'id wa sa'iril amal seperti meninggalkan salat dan meninggalkan puasa meninggalkan kewajiban-kewajiban dan amalan yang lainnya. Mawjud al-kitab عندك موجود ايش هو موجود الكتاب مسائل صالح يحتاج الى بحث فهذه روايه اخرى عن الامام احمد رحمه الله maka ini adalah merupakan riwayat yang lain yang juga datang dari al-Imam Ahmad rahimahullah yarwiha anhu ibnuhu al-Imam Abu al-Fadl Salih ibn Ahmad ibn Hanbal yang Hikayat ini diriwayatkan oleh anak beliau yaitu Al-Imam Abdul Fadl Saleh bin Ahmad bin Hanbal. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم dan diriwayatkan dalam dua kitab sahih dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Al-iman bid'un wa sittuna syu'bah a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq والحياء شعبة من الإيمان kata Nabi sallallahu alaihi wasallam iman itu 60 cabang lebih yang tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah yang terendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan dan sifat malu merupakan salah satu cabang dari keimanan فهذا هو الإيمان الذي فرضه الله عز وجل وهذه علاقته بالعمل وعلاقة العمل به Maka inilah keimanan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya dan keterkaitan antara iman tersebut dengan amalan. ومثل عبارة المزني هنا عبارات أئمة غيره عبارات أئمة غيره dan ungkapan-ungkapan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Muzani di dalam risalah ini seperti itu pula ungkapan-ungkapan yang datang dari para imam yang lainnya <clears throat> مثل قولهم لا يستقيم إيمان إلا بعمل seperti ucapan para ulama bahwa tidak akan lurus dan tidak akan tegak keimanan kecuali dengan amalan ففيه إثبات إيمان لكنه غير مستقيم فيه عوج ونقص maka di dalamnya terdapat penetapan adanya iman akan tetapi keimanan tersebut tidak tegak gitu, tidak sempurna, ada kekurangan padanya. Wa mithl qawli ba'dihim la yanfa'u imanun illa bi'amal. Seperti perkataan sebagian para ulama tidak bermanfaat keimanan seseorang kecuali dengan amalan. Wa qawlu ba'dihim la yurfa'u imanun illa bi'amal. Demikian pula sebagian para ulama juga ada yang mengatakan keimanan itu tidak akan diangkat kecuali dengan amalan. Wa mithlu qawli ba'dihim la yakunu imanun illa bi'amal dan seperti ucapan sebagian para ulama yang lain iman itu tidak akan terwujud kecuali dengan amalan wa mithlu qawli ba'dihim wa huwa al-qawlu al-manqulu 'an al-imam asy-syafi'i la yujzi'u imanun illa bi'amal demikian pula seperti ucapan sebagian para ulama dan itu dinukil dari al-imam asy-syafi'i rahimahullah bahwa beliau mengatakan tidak mencukupi keimanan itu kecuali dengan amalan لا شك كما تقدم معكم في المجلس قبل ليلتين dan tidaklah diragukan sebagaimana yang telah lalu bagi kalian Min pada pembahasan dua malam yang lalu dua هذه خلاص حفظناها ما شيء اثنين من كلام الإمام حرب ابن إسماعيل الكرماني صاحب الإمام أحمد dari perkataan al-Imam Harb bin Ismail al-Karmani beliau adalah sahabat dari al-Imam Ahmad anna man taraka al-a'mal fa innahu laysa bi mu'minin haqqan wa lam ya'ti bil iman al mujzi' alladhi tabra bihi dhimmatuhu 'inda Allah bahwa seorang yang meninggalkan amalan maka dia bukanlah seorang mukmin yang hakiki dia bukanlah seorang mukmin yang sempurna keimanannya dan dia belum terlepas dari apa yang menjadi tanggung jawab dia untuk menunaikan hak dari keimanan tersebut وسأضرب لكم مثلا ضربه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان dan saya akan menyebutkan kepada kalian sebuah perumpamaan yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya Al-Iman Ibadatul Hajj Ibadah menunaikan haji Hunaka hajjun kamil Di sana ada haji yang sempurna الذي أتيت بواجباته مع أركانه واجتنبت المحظورات yaitu haji yang ketika engkau menunaikannya engkau mengerjakan seluruh rukun-rukunnya seluruh kewajiban-kewajibannya dan meninggalkan seluruh apa yang dilarang وهناك الحج المجزئ dan di sana ada yang disebut haji yang sah wa huwa al-hajj alladhi qad turika ba'd wajibatihi aw urtukibat ba'd al yaitu haji yang dilakukan oleh seseorang dengan meninggalkan sebahagian yang diwajibkan atau dia melakukan sebagian perkara yang terlarang dan diharamkan. Fawajib عليه فدية min دم atau صيام atau غير ذلك. Maka sehingga diwajibkan kepadanya apakah dia wajib membayar fidyah ataukah dia wajib berpuasa dan yang lainnya dari kafarah. Lakinnahu mujzi'un bari'at bihi dhimmatuh wa saqatat wa saqat dal fardh alladhi 'alayhi. Akan tetapi haji yang dia lakukan itu dihukumi haji yang sah sehingga dia tidak lagi terkena kewajiban untuk menunaikan ibadah haji kali yang kedua وبرئت ذمته عند الله يوم القيامة dan telah terlepas tanggung jawab dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat tentang kewajiban haji Amma al-hajjul batil Adapun haji yang batil فهذا لم تبرأ به ذمته ومطالب به يوم القيامة ومحاسب عليه maka haji yang batil adalah haji di mana seseorang belum lepas tanggung jawab dia untuk menunaikannya dan dia akan dituntut untuk melakukannya dan akan dituntut nanti pada hari kiamat ketika dia tidak melakukannya. Fahimtum hadzal mithal? Antum sudah memahami contoh ini? Sudah. خلاص مفهوم؟ طيب. فمن قال لخص لهم لخص لهم لا الحين ما لخصت. لا هذا تلخيص الحين لخصت لهم خلاص خلاص طيب. الكامل والمجزئ صح ولا لا eh. ولا خلاص jadi kesimpulannya ada haji sempurna ada haji kurang tapi sah dan ada haji yang batil tidak sah faman qala إن من اكتفى بالقول ولم يأت بالعمل إيمانه مجزئ فهو مرجئ maka barang siapa yang mengatakan bahwa seseorang yang mencukupkan dengan ucapan lalu dia tidak mendatangkan amalan maka uh, barang siapa yang mengatakan bahwa imannya ini cukup imannya ini sah maka dia orang yang berpaham murji'ah لأن قوله يجزي أي أنه يوم القيامة ذمته بريئة ولا يطالب بشيء sebab ucapan untuk dikatakan bahwa itu sah, itu mencukupi, itu maknanya bahwa tanggung jawabnya lepas. Bahwa dia tidak lagi diberi beban untuk mendatangkan perkara tersebut sehingga dia tidak dituntut lagi pada hari kiamat. من أجل ندخل التنبيه الثاني kemudian peringatan yang kedua هناك إيمان في الدنيا bahwa di sana ada keimanan dalam kehidupan dunia tujra alaihi al-ahkam yang mana dengan keimanan tersebut berlaku atau diterapkan kepadanya hukum-hukum. Mithlu qawlihi sallallahu alaihi wasallam lil jariyah wa qad sa'alaha aina Allah qalat fis sama' qala i'tiqha fa innaha mu'minah laysa ma'nahu mu'mina kamilat al-iman ولكن مؤمنة مجزئة في كفارة في العتق عفوا شرط الإيمان seperti misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah mengatakan atau bertanya kepada seorang uh, wanita budak wanita hamba sahaya di mana Allah lalu kemudian dia menjawab bahwa Allah itu berada di atas langit lalu Nabi ber, uh, bertanya kembali siapa saya dan dia menjawab engkau adalah Rasulullah lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bebaskan dia dari perbudakan karena sesungguhnya dia adalah seorang mukminah bukan iman yang dimaksud di dalam hadis ini bahwa dia memiliki keimanan yang sempurna. Namun yang dimaksud di dalam hadis ini dia punya iman bahwa keimanan itu mencukupi dia untuk dikatakan sebagai seorang mukminah. Ka ta'ala fa tahriru raqabatin mu'minah. Yaitu ini berkaitan dengan bolehnya dia dibebaskan dari perbudakan sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan ayat tentang kafarah fatahriru raqabatin mu'mina, membebaskan seorang budak yang budak ini memiliki sifat dia adalah seorang yang memiliki iman fa ayyu raqabatin muslimatin zahiruha al-islam a'taqat a'taqtaha ajza'atak sehingga siapa saja ketika seseorang hendak membayar kafarah tebusan dari kesalahan yang dia lakukan dengan cara memerdekakan seorang budak ketika dia memiliki iman siapa saja dia memiliki keimanan walaupun sedikit ya artinya dia tetap sebagai seorang muslim lalu kamu merdekakan dia dari perbudakan maka hukum membebaskan dia dari perbudakan itu sah wa mithlu hadha min ahkamid dunya mithlu mithlu qawlihi sallallahu alaihi wasallam la'nul mu'min ka qatlihi المراد المسلم dan seperti ini pula hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti misalnya hadis melaknat seorang mukmin itu sama seperti membunuhnya bukan yang dimaksud mukmin di sini bahwa melaknat seorang mukmin yang sempurna imannya tidak tapi yang dimaksud di sini siapa saja selama dia muslim dia memiliki keimanan walaupun kurang maka dia termasuk dalam hadis ini laisa al-murad المؤمن كامل الإيمان لأن كيف سنعرف كامل الإيمان نحن ini bukan yang dimaksud di dalam hadis ini adalah seorang mukmin yang sempurna keimanannya karena kita tidak mengetahui kesempurnaan iman yang terdapat pada diri seseorang. لأن كامل الإيمان هو الذي أتى بالواجبات كلها القلبية والقولية والعملية وترك المحرمات كلها القلبية والقولية والعملية wahada la ya'lamuhu illallah sebab yang namanya orang mukmin yang sempurna keimanannya adalah seseorang yang mendatangkan segala macam kewajiban baik kewajiban yang berkaitan dengan hati, lisan dan amalan dan dia meninggalkan segala perkara yang diharamkan baik hal-hal yang diharamkan dalam hati atau secara lisan demikian pula amalan orang yang seperti inilah yang disebutkan orang mukmin yang sempurna imannya dan orang yang kondisinya seperti ini tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Al-mithal ats-tsalits qawluhu sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu akhu al-mu'min aw al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Demikian pula seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam antara seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. خلاص أنا قلت ثلاثة أمثلة خلاص. Maka ini tiga contoh sudah cukup. Wajib ziyadah. طيب خلاص إن شاء الله. فهذا الإيمان الذي به يتعامل الناس في الدنيا maka keimanan-keimanan yang disebutkan di dalam riwayat-riwayat ini ini kaitannya dengan uh, Eh, orang-orang uh, yang kita bermuamalah bergaul dengannya dan menerapkan padanya hukum-hukum yang ada di dunia ini. Wa ta'lamun insyaallah anna al-iman idza utliqa wahdahu dakhala fihi al-islam wal islam idza utliqa wahdahu dakhala fihi al-iman fa idza jumi'a kama fi hadis jibril kana bainahuma al-farq. Dan kalian mengetahui bahwa definisi iman apabila kata iman itu disebutkan secara tersendiri maka Islam sudah masuk ke dalamnya jadi dia sudah termasuk Islam dan demikian pula sebaliknya apabila disebutkan Islam secara tersendiri maka definisi iman itu sudah masuk ke dalamnya namun apabila dua kata ini kata Islam dan iman disebutkan secara berbarengan maka di sini kedua definisi atau kedua kata tersebut memiliki pengertian yang berbeda. حاضر حاضر أبشر أبشر أبشر أبشر لا لا طيب وهناك الإيمان في اليوم الآخر dan di sana ada keimanan berkaitan dengan kehidupan di hari akhir imanun yamna'u sahibahu min dukhulin nar yaitu keimanan yang mencegah pemiliknya dari masuk ke dalam neraka. Wa huwa al-imanul wajib alladhi ata fihi bima aujaba Allah wa taraka ma harramahu Allah. Yaitu keimanan yang wajib yang dia telah mendatangkan seluruh kewajiban dan meninggalkan seluruh apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yadkhuluha min ghairi hisab wala adab sehingga dia masuk ke dalam surga tanpa melalui proses penghisaban dan tanpa ada siksaan. Wa imanun yamna'u sahibahu minal khulud fil nar. Dan ada pula jenis keimanan yang dimiliki oleh seseorang yang mencegah dia untuk dikekalkan di dalam neraka. Kama fi qawli Allah azza wa jalla fi ahadits syafa'ah akhrijuu minan nar man qala la ilaha illallah وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان مثقال شعيرة من إيمان seperti yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang hadis-hadis tentang syafaat di mana dikatakan kepada penghuni ya. neraka keluarkan setiap orang dari neraka yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada seberat biji darah atau seberat semut dari keimanan atau seberat gandum dari keimanan yang terdapat di dalam hatinya. Qala al-Muzani wal mu'minun fil iman yatafadalun wa taqaddama syarhu hadha. Lalu kemudian berkata Al-Muzani rahimahullah dan kaum muminin dalam hal keimanan mereka itu bertingkat-tingkat dan telah lalu penjelasan tentang hal ini. Wa bi salihil a'mali hum mutazayidun taqaddam bayan ziyadat al-iman bil 'amal as-salih. Dan kata beliau dan dengan amalan saleh maka semakin bertambah keimanan mereka. Ini juga telah kita terangkan sebelumnya yang mener, yang menunjukkan bahwa bertambahnya iman dengan beramal saleh. Qala wa la yakhrujuna bidh-dhunubi min al-iman ay min asl al-imani لا يخرجون من الإيمان بالكلية فيكفرون ويرتدون lalu kata beliau dan mereka itu tidaklah keluar dari keimanan karena melakukan perbuatan dosa maksud dari ucapan beliau bahwa yang dimaksud keluar dari keimanan di sini maksudnya keluar dari keimanan secara menyeluruh yang menyebabkan dia kafir yang menyebabkan dia murtad hanya karena melakukan perbuatan dosa كما فسر ذلك بقوله بعد ذلك ولا يكفرون بركوب معصية ولا عصيان dan ini lebih diperjelas lagi dengan ucapan beliau yang datang setelah itu di mana Al Imam Al Muzani mengatakan wala yukaffaruna bi rukubi ma'siyatin wala isyan dan mereka para pelaku dosa itu tidak dikafirkan karena mereka melakukan kemaksiatan dan melakukan perbuatan dosa ثم انتقل المزني إلى مسألة أخرى وهي الشهادة للمعينين بجنة أو نار فقال Lalu kemudian setelah itu Al-Muzani berpindah kepada pembahasan yang lain yaitu mempersaksikan tentang orang-orang tertentu bahwa dia adalah orang yang pasti masuk surga. Maka beliau mengatakan ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أي بعد الذين أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم ولا نشهد على مسيئهم بالنار kata beliau rahimahullah taala dan kita tidak meng mengharuskan maksudnya memastikan kepada orang yang berbuat baik dari kaum mukminin bahwa dia pasti masuk surga setelah uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan kewajiban untuknya dan kita juga tidak boleh mempersaksikan orang yang melakukan keburukan bahawa dia pasti masuk neraka. فنحن إذا رأينا الرجل ظاهرا بالصلاح والعلم رجونا له الخير ولم نجزم له بالجنة. Maka kita apabila melihat seseorang secara zahir dia orangnya saleh secara zahir dia rajin melakukan ibadah maka kita mengharapkan kebaikan yang akan dia dapatkan namun jangan kita memastikan bahwa dia pasti masuk surga wa idza ra'ayna ar-rajula munhamikan fi ash-shahawati wal ma'asi waqi'an fi ash-shubuhati wal bid'ah famata nakhafu alaihi an-nar wa la najzim lahu bi'aynihi annahu fi an-nar demikian pula sebaliknya ketika kita melihat seseorang dia tenggelam di dalam perbuatan kemaksiatan dan tenggelam di dalam uh, mengikuti syahwatnya atau dia terjatuh ke dalam perkara-perkara bid'ah dan hawa nafsu maka kita mengkhawatirkan kita mengkhawatirkan dia masuk neraka namun kita tidak boleh memastikan bahwa dia adalah penghuni neraka illa man syahida lahumun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi a'yanihim wa asma'ihim kecuali yang telah dipersaksikan secara individu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkan nama-nama personnya. Wa hadha dalilun ala anna ad-din bil ittiba'i lil wahyi laysa lil fikr wala lil 'atifah. Maka ini menerangkan kepada kita bahawa agama ini agama ini itu dibangun di atas prinsip mengikuti wahyu bukan dibangun di atas pemikiran semata dan bukan dibangun di atas akal dan perasaan. Falaysa idza kana ar-rajul ma'ana shahidna lahu bil jannah wa idza kana aduwwan lana shahidna lahu bin nar. Jadi bukan berarti ketika ada seseorang dia bersama dengan kita, dia berjalan dengan kita, dia uh, sepaham dengan kita, lalu kemudian kita mempersaksikan dia pasti masuk surga. Demikian pula sebaliknya, ketika seseorang dia menjadi musuh kita, lalu tidak diperbolehkan kita mengatakan dia pasti masuk neraka. وهذه مسألة فارقة بين أهل السنة وجميع الفرق وأهل الأديان. Dan inilah permasalahan ini merupakan pembeda antara ahlu sunnah dan seluruh kelompok-kelompok sesat yang lainnya dan seluruh agama-agama yang lain. كل أهل الأديان يهود نصارى كل من يؤمن بجنة ونار يشهدون لرجال الدين والعلم فيهم إذا ماتوا أنهم في الجنة setiap dari kalangan orang-orang yang mem, yang beragama selain dari Islam, Yahudi, Nasara dan yang lainnya, mereka itu telah mempersaksikan bahwa tokoh-tokoh mereka, tokoh-tokoh agama mereka, para ulama'nya mereka, mereka mempersaksikan pasti masuk surga. وهكذا الفرق التي تنتسب للإسلام صوفية رافضة وغيرهم يشهدون لعلمائهم وأحبابهم ودعاتهم أنهم في الجنة demikian pula kelompok-kelompok sesat dari kalangan sufia dan rafidah dan selain mereka mereka telah mempersaksikan bagi tokoh-tokoh mereka para ulama mereka para dai-nya mereka dan orang-orang yang mereka cintai bahwa mereka pasti masuk surga amma ahlus sunnah fa kama sami'tum adapun ahlus sunnah maka seperti yang telah kalian dengarkan ini thumma intaqala al-muzani ila mas'alatin ukhra وهي مسألة القرآن وإثبات كلام الله وأن هذا القرآن كلام الله غير مخلوق Lalu kemudian setelah itu Al-Muzani berpindah ke masalah yang berikutnya yaitu permasalahan Al-Quran bahwa beliau menetapkan Al-Quran adalah merupakan firman Allah Subhanahu wa taala dan bukan makhluk. وهذه المسألة التي تقدم أنها أشيعت افتراء عليه dan inilah permasalahan yang telah disebutkan di awal pembahasan bahwa permasalahan inilah yang disebarkan di tengah-tengah kaum muslimin eh, di mana mereka menyebarkan berita hoax fitnah terhadap Al-Muzani. فقال رحمه الله والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه وليس بمخلوق فيبيد maka al-muzani rahimahullah beliau mengatakan Al-Quran itu adalah firman Allah Azza wa Jal Dan itu berasal dari sisi Allah Dan Al-Quran bukan makhluk yang yang kemudian uh, Sesuatu yang disebut makhluk itu binasa Fafi hadha mas'alatan maka dalam ucapan beliau ini ada dua permasalahan awalan ithbatu sifatil kalam lillah azza wa jal wa annahu yatakallam mata syaa bima yasha'u kaifa yasha'u subhana yang pertama bahwa dari ucapan beliau ini menetapkan bahwa firman Allah atau kalamullah itu adalah merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Azza wa Jal berbicara kapan saja Allah menghendaki dengan cara apa saja Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wa yasma'u kalamahu ta'ala man syaa'a min khalqihi. Dan yang mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala siapa saja yang dikehendaki oleh Allah dari makhluknya. Ka Adam wa Hawa lamma nadahuma alam anhakuma an tilkum asy seperti Nabi Adam demikian pula istrinya Hawa ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil keduanya di dalam firman-Nya yang artinya bukankah aku telah melarang kalian berdua untuk mendekati dan memakan buah dari pohon tersebut wa jibril alladhi yasma'u kalam Allah bil wahyi demikian pula Jibril yang mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu وكموسى عليه السلام كما قال تعالى وكلم الله موسى تكليما demikian pula Musa alaihi salam yang mendengarkan firman Allah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan Allah berbicara kepada Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Wa qala ta'ala falamma jaa'a limiqatina wa kallamahu rabbuh. demikian pula dalam firman Allah Subhanahu wa taala walamma jaa limiqatina fakallamahu rabbuh dan tatkala Musa datang ke tempat yang telah kami tentukan lalu kemudian Allah azza wa jal Rabbnya berbicara dengan qala ta'ala inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya Allah mengatakan kepada Musa sesungguhnya aku memilihmu wahai Musa sebagai rasul dan aku memilihmu dengan firmanku artinya Allah berbicara kepada Musa wa qala ta'ala tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya itulah para rasul itulah para rasul tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd di mana kami memuliakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain di antara para rasul ada yang Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara kepadanya secara langsung dan Allah Azza wa mengangkat derajatnya <clears throat> wal ayat wal ahadith kathiratun fi dhalik ayat-ayat dan hadis itu banyak tentang permasalahan ini wa ajma'a ala dhalika as-salaf wa yadullu alayhi al-aql as-sahih fa innal kalama sifatu kamalin dan permasalahan firman Allah atau Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat berbicara ini adalah merupakan perkara yang telah menjadi kesepakatan seluruh para ulama ussalaf dan juga dikuatkan secara akal di mana akal menunjukkan bahwa orang atau yang bisa berbicara itu menunjukkan sifat kesempurnaan. Karena bilafzil kalami wal qawli والنداء والنجاء بالمناجات نعم dan telah disebutkan yang berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala kadang disebut dengan kalam yaitu uh, ucapan kadang juga disebutkan dengan qaul perkataan demikian pula disebutkan dengan nida panggilan dan juga terkadang disebutkan dengan munajat bahwa Allah Subhanahu wa taala uh, bermunajat dengan hambanya. Wa fil Bukhari qawluhu sallallahu alaihi wasallam fayunadi Allah ayyawm al-qiyamah bi sawtin yasma'uhu man ba'udaka man qarub ana Allah ana ad-dayyan al-hadith dan disebutkan dalam sahih al-Imam Al-Bukhari di mana uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Allah Azza wa Jal akan berseru, akan memanggil nanti pada hari kiamat yang panggilan itu didengarkan oleh yang dekat, yang jauh sebagaimana didengarkan oleh yang dekat di mana Allah Azza wa Jal mengatakan ana al-malik ma fi ana ya, ana Allah ana al-malik aina mulukul ard Iya, di mana Allah Azza wa Jal berfirman ketika itu ana Allah ana al-malik aina mulukul ard aku adalah Allah aku adalah penguasa di mana penguasa-penguasa bumi itu المسألة الثانية أن هذا القرآن الذي أوله الفاتحة وآخره الناس هو من كلام الله جل وعلا Kemudian permasalahan yang kedua bahwa apa yang disebutkan di dalam Al-Quran yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas itu semua adalah merupakan firman dan ucapan Allah Subhanahu wa taala. واكتفي هنا بدليلين من القران الاول قوله تعالى الا له الخلق والامر فتبارك الله احسن الخالقين dan saya mencukupkan di majelis ini dengan menyebutkan dua dalil dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala ala lahul khalqu wal amru fatabarakallahu ahsanul khaliqin ketahuilah milik Allah Subhanahu wa taala ciptaan dan juga milik Allah Subhanahu wa taala perintah dan ketetapan maka sungguh banyak keberkahan Allah Subhanahu wa taala dialah sebaik-baik pencipta قال الإمام سفيان بن عيينة شيخ الإمام أحمد والإمام الشافعي وغيرهما berkata Al-Imam Sufyan ibn Uyainah beliau adalah guru Al-Imam Ahmad dan juga guru Al-Imam Syafi'i dan selainnya قال فرق الله هنا بين الخلق والأمر فالقرآن من أمره لا من خلقه maka kata Sufyan al Uyainah rahimahullah di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membedakan antara ciptaan dengan perintah atau ketetapan dan Al-Qur'an itu termasuk di antara amrnya di antara ketetapan di antara perintahnya bukan dari makhluknya Al-ayat tsaniyah qauluhu ta'ala wa in ahadun minal musyrikin astajarak fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Kemudian ayat yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah." Apabila ada seseorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu, maka berikan kepadanya perlindungan hingga dia mendengarkan firman Allah. فهذا المشرك ماذا سيسمع من النبي صلى الله عليه وسلم سيسمع هذا القرآن الذي بين أيدينا maka orang musyrik ini apa yang akan dia dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu yang dia dengarkan adalah Al-Qur'an yang ada di tangan kita sekarang ini فسمع هذا القرآن الجبريل من الله تعالى وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل وسمعه الصحابه من محمد صلى الله عليه وسلم ورووه للامه وكتب في المصاحف وتناقلته الامه يحفظونه في صدورهم ويكتبونه في سطورهم maka Al-Qur'anul Karim ada yang apa yang ada di tengah-tengah uh, tengah -tengah kita sekarang ini itu didengarkan oleh Jibril alaihissalam dari Allah Subhanahu wa taala Lalu kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam oh, mendengarkan wahyu tersebut dari Jibril. Lalu kemudian para sahabat mereka mendengarkannya dari lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian para sahabat inilah mereka yang meriwayatkannya kepada generasi-generasi setelahnya. Lalu kemudian di antara mereka ada yang menghafalnya, di mana mereka menghafalnya di dalam dada-dada mereka demikian pula mereka menulisnya di dalam eh, tulisan-tulisan uh, atau mushaf mushaf yang telah tertulis firman Allah di dalamnya fahani'an liman kana fi sadrihi kalamullah azza wa jalla maka bergembiralah bagi seseorang yang di dalam dadanya terdapat firman Allah Azza wa Jalla. Kama qala ta'ala bal huwa ayatun bayyinatun fi sudur alladhina utul ilm. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya bahkan itu adalah merupakan ayat-ayat yang jelas yang terdapat di dalam dada orang-orang yang berilmu. Wa hadzal Qur'an hurufun wa ayatun wa suwarun alfadhuhu wa ma'anihi kulluha كلام Allah Azza wa Jal. Maka Al-Quranul Karim ini huruf terdiri dari huruf-huruf demikian pula terdiri dari suara dan di dalamnya terdapat lafaz-lafaz dan makna-makna itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Walamma ja'at firaqud dalal faz'amu anna al-Qur'ana makhluq ajma'a as-salaf ala ziyadat kalimat kalamullah ghairu makhluq. maka tatkala datang kelompok-kelompok sesat di mana mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk maka para ulama ussalaf mereka sepakat untuk menambah lafaz yang lebih memperjelas di mana mereka mengatakan bahawa Al-Quran adalah firman Allah dan bukan makhluk. وبهذه المسألة امتحن الجهمية والمعتزلة أئمة السنة كالإمام أحمد وغيره وعذبوهم وقتلوا من قتلوا كما تعلمون. Maka dengan permasalahan inilah kaum Jahmiyah dan kaum Mu'tazilah mereka menguji para imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mereka menyiksanya dan bahkan mereka membunuh orang-orang yang mereka bunuh itu karena permasalahan ini. Wal qawlu bi anna al-Qur'an makhluq kufrun bi ijma' al-a'immat as-salaf. Dan pandangan atau pendapat yang mengatakan Al-Quran itu makhluk ini adalah merupakan pendapat yang di dalamnya terdapat kekafiran sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan para ulama ussalaf. Lakin hadha hukmun 'ala al-maqalah. Namun hukum kekufuran ini adalah hukum terhadap ucapan itu yang mengatakan Al-Qur'an makhluk. Wa laysa hukman 'ala kulli man qala hadha al-qaul liqiyam asy dan ini bukanlah merupakan sebuah hukum yang ditegakkan kepada setiap orang yang mengucapkan pendapat ini karena terdapatnya syubhat pada diri-diri mereka. Walihada al-Imam Ahmad kana yaqul al-qawlu bi khalqil Qur'an kufrun. Oleh karena itu, al-Imam Ahmad rahimahullah taala beliau sendiri yang mengatakan pendapat yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk ini adalah pendapat kekafiran. ولم يكفر الولاة والوزراء وعامة من كان يقول القرآن مخلوق في زمنه Namun Al-Imam Ahmad sendiri tidak mengkafirkan penguasa pada saat itu dan tidak mengkafirkan para pemerintah atau jajaran pemerintahan dari menteri-menterinya dan bahkan keumuman kaum muslim yang hidup di masa itu. Fantabihu lil farq baina takfir al-mutlaq lil qaul wal amal wa takfir al-qa'il wal 'amil. Oleh karena itu hendaknya kalian berhati-hati Bedakan antara hukum secara umum terhadap satu ucapan dan hukum secara individu ketika seseorang telah memfonis orang yang mengucapkannya. وفي مسألة الصلاة نسيت أن أحيلكم إلى كتابين كتبهما إمامان من أئمة الشافعية Maka dalam permasalahan solat saya lupa untuk menyebutkan kepada antum sekalian bahwa ada dua kitab yang penting dalam perkara ini yang mana kedua kitab tersebut itu ditulis oleh uh, mereka dari kalangan para imam yang bermadhab syafi'i. وكتبهما تضاف إلى الكتب التي ذكرتها في أول درس dan kitab-kitab kedua kitab kedua dua kitab ini itu digabungkan dengan kitab-kitab yang telah kusebutkan di awal pelajaran. Al-awwal i'tiqad ahli al-hadis li Abi Bakr al-Ismaili al-Syafi'i. انت تقصد الصلاه او الايمان؟ لا لا مسألة الصلاة الحين ارجع صلاة الصلاة. أنها خلاف بين أئمة السنة آه. نعم طيب الأول إيش اعتقاد اعتقاد أهل الحديث لأبي الإمام أبي بكر الإسماعيلي Ya. Syaf. Yang pertama adalah kitab I'tiqad Ahli Hadis karya Abu Bakar Al-Ismaili. Wal thani i'tiqad as-salaf ashab al-hadis lil Imam Abi Uthman As-Sabuni. Dan kitab yang kedua yaitu kitab yang berjudul I'tiqadus Salaf wa ashab al-hadis karya Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni. فقد ذكر هناك الخلاف بين أهل الحديث والسنة fi amal fi tarki amali salat nah di mana keduanya telah menyebutkan adanya perselisihan di kalangan para ulama tentang menghukumi orang yang meninggalkan salat walaysa hadha tahwinan min sya'ni salat dan ini bukan berarti kita meremehkan permasalahan solat. Yakfi tarik salat jurman wa qubhan anna immat al-Islam mukhtalifun fi kufrihi akbar atau asghar. Cukuplah yang menunjukkan keburukan dan kejelekan dan besarnya dosa orang meninggalkan solat itu adanya perselisihan di kalangan para ulama di mana mereka berselisih apakah orang meninggalkan solat itu mereka menjadi kafir yang menyebabkan dia keluar dari Islam. واعظم فرائض الاسلام العمليه بعد التوحيد هو الصلاه dan kewajiban yang paling agung kewajiban yang terbesar setelah uh, uh, mengucapkan kalimat tauhid adalah salat وقد اجمع المسلمون كما ذكر ذلك ابن القيم في اول كتابه الصلاه وحكم تاركها dan telah اجمعوا على ان ترك الصلاه اعظم من الزنا والسرقه وقتل النفس وقطع الطريق وسائر الكبائر والذنوب. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala beliau telah menyebutkan di dalam kitabnya As-Salah wa Hukmu Tarikiha kesepakatan kaum muslimin bahwasanya meninggalkan solat itu dosanya lebih besar daripada dosa zina, daripada dosa mencuri, dosa minum khamr, dosa merampok dosa-dosa yang lainnya dari yang dilakukan oleh seorang fahiya tarku shalah a'zam min tilka al-kaba'ir kulliha maka meninggalkan salat itu lebih besar dosanya dari seluruh dosa-dosa besar yang lain fattahawun wattasahul fi shalah amruhu khatir maka bermudah-mudahan dan meremehkan perkara salat ini perkara yang berbahaya sekali nasallahu alaihi wasallam wal afiyah Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dan al-afiyah. والحديث في مسألة القرآن أطول لكني أقتصر على هذا القدر إن شاء الله. Dan pembahasan tentang permasalahan Quran ini panjang, namun saya mencukupkan sampai di sini insya Allah. هل يوجد في هذا الزمان من يقول بأن القرآن مخلوق؟ apakah, hmm. apakah ada di masa sekarang ini ada yang berpendapat Al-Quran makhluk lalu kemudian dia membantah pendapat dan keyakinan ahlu Sunnah beliau ah. bertanya ke Antum ada enggak naam yujadun kata beliau ada كل فرق الشيعة معتزلة يقولون بخلق القرآن seluruh kelompok Syiah dan Mu'tazilah mereka semua berkeyakinan Al-Quran itu makhluk. والإباضية من الخوارج الموجودون اليوم أيضا يقولون بخلق القرآن demikian pula kelompok Al-Ibadiyah yang ini merupakan salah satu sekte khawarij mereka juga berpandangan bahwa Al-Quran itu makhluk يوجدون في عمان ويوجدون في ليبيا وفي الجزائر mereka ditemukan ada di Oman ada di Libya ada di Aljazair وقد يكون لهم دعوة في بلدانكم dan boleh jadi mereka juga punya dakwah di negara kalian يقولون بخلق القرآن ويقولون بتخليد أهل الكبائر العصاة في نار جهنم mereka berpandangan bahwa Al-Quran makhluk dan mereka juga berpandangan bahwa pelaku dosa besar itu hukumnya kekal di dalam neraka. فهذه الأقوال التي تقرؤون معتقد أهل السنة في خلافها والرد عليها أصحابها موجودون. Maka apa yang kalian baca tentang akidah ahlu sunnah wal jamaah dan uh, menetapkan prinsip-prinsip ahlu sunnah tentang permasalahan Quran ini yang menyelisihnya itu ada mereka ada sekarang ini waqad tuqabilunahum fi ayyi makan fi ayyi waqt dan boleh jadi kalian bisa bertemu dengan mereka di waktu tertentu atau di tempat tertentu. Fata'allamu aqidatakum wa'allimuha auladakum wa nisa'akum wa atfalakum. Oleh karena itu hendaknya kalian mempelajari akidah kalian dan ajarkan akidah kalian ini kepada keluarga kalian, kepada istri kalian, kepada anak-anak kalian. Wasari'u wa badiru ila al-awam, 'ammatul muslimin wa'arifuhum aqidatahum aqidah ahli sunnah wal jamaah dan bersegeralah kalian mendatangi para awam dari kaum muslimin dan ajarkan kepada mereka apa yang menjadi akidah mereka akidah ahli sunnah wal jamaah qabla an yasbiqa ilaihim haula' فيلقنونهم عقيدة الخوارج والجهمية وغيرهم sebelum datang dari mereka ini yang mendahului kalian di mana mereka lah yang akan menuntun dan mengajarkan kepada awam kaum muslimin keyakinan khawarij keyakinan uh, al-mu'tazilah dan yang lainnya fa kullum minkum ala qadri ilmihi wa bayanih alaihi mas'uliyah maka setiap dari kalian sesuai dengan kadar ilmu dia dan kadar kemampuan dia di dalam menyampaikan dia bertanggung jawab di hadapan Allah. Wa qad yata'ayyan 'alayhi dhalika fi dhuru' fi awqat aw asbab muayyana dan boleh jadi menjadi sesuatu yang wajib bagi dia secara individu pada tempat-tempat tertentu atau pada waktu-waktu tertentu untuk menjelaskan kepada masyarakat. Fal Qur'anu kalamullah wa kalimatullah ghairu makhluqah. Maka Al-Quran itu adalah firman Allah dan kalimat-kalimat Allah itu bukan makhluk. Wala yafna, wala yabid. Dan firman Allah itu tidaklah akan punah dan tidak akan sirna. Kama qala ta'ala qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya kalau seandainya lautan itu menjadi tinta-tinta untuk menulis firman-firman Allah Subhanahu wa taala maka ketika tinta-tinta itu telah habis lalu kemudian didatangkan lagi yang semisalnya maka tidak akan habis firman Allah Subhanahu wa taala itu ولهذا قال المزني رحمه الله وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات دائمات أزليات أزليات فيما مضى دائمات في المستقبل أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وليست بمحدثات فتبيد نعم Lalu kemudian di sini diterangkan oleh Al-Muzani rahimahullah taala bahwa kalimat-kalimat Allah, firman Allah, kemahakuasaan Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu seluruhnya sempurna dan bukan makhluk dan itu akan kekal dan tidak ada permulaannya daimat itu artinya kekal selama-lamanya tidak ada kepunahannya tidak ada Eh, kesirnaannya dan azaliyat yaitu tidak ada awalnya sebagaimana yang disebutkan di dalam uh, di dalam hadis antal awwalu falaysa qablaka syai wa antal akhiru falaysa ba'daka syai engkaulah yang awal yang tidak ada satupun sebelummu dan engkaulah yang akhir yang tidak ada satupun setelahmu wa walaysat bimuhdatsatin fatabid dan yani uh, eh, nah dan uh, firman-firman Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah makhluk yang kemudian suatu saat dia akan hilang dan akan punah. ولهذا في آخر الزمان قبل قيام القيامة يسرى على القرآن في ليلة فلا يبقى منه في الصدور ولا في السطور حرف ولا آية. Oleh karena itu disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwa di akhir zaman nanti itu akan didatangi setiap yang di sana terdapat bagian dari kalamullah apabila ia berada di dalam dada manusia maka itu akan diambil dan dicabut darinya demikian pula akan dihilangkan seluruh dari firman Allah yang ditulis di dalam eh, kertas-kertas uh, dan di dalam tempat-tempat yang tertulis padanya wa hadha ma'na qawli salaf minhu bada'a ay takallama bihi ibtida'an wa ilayhi ya'ud ay fi raf'ihi akhir az-zaman. Dan inilah makna apa yang disebutkan oleh para ulama salaf minhu bada'a wa ilayhi ya'ud bahwa Al-Qur'anul Karim dari Allah itu berasal yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dengannya dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم قال المزني رحمه الله ولا كان ربنا ناقصا فيزيد أي لم يكن غير متصف بصفة فزيدت له هذه الصفة فربنا كامل بأسمائه وصفاته Lalu berkata Al-Muzani rahimahullah ta'ala Wala kana Rabbuna naqisan fayazid Dan Rabb kita Allah subhanahu wa ta'ala Itu tidaklah dikatakan sebelumnya dia kurang Lalu kemudian bertambah Maksudnya tidak dikatakan bahawa sebelumnya Allah tidak memiliki sifat itu Lalu kemudian setelah itu Allah memilikinya Tidak Allah Azza wa Jal e, sejak awal dan akan terus demikian Allah itu sempurna dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya ولهذا جاء رجل يسأل صاحب سنة فقال له القرآن خالق أو مخلوق Oleh karena itu ada seseorang dia mendatangi seorang ahlus sunnah Lalu dia bertanya, Al-Quran itu menciptakan atau diciptakan? Ya Yadhunnu annahu ya, ya'ni yahzim sahib sunnah Dia, si penanya ini menyangka bahawa dia telah menundukkan dan telah mengalahkan uh, hujahnya ahlus sunnah. Qala lahu la khaliq wa la makhluq lakinnahu kalamul khaliq. Maka ahlus sunnah ini mengatakan Al-Quran itu bukan pencipta dan bukan pula diciptakan akan tetapi itu adalah firman yang menciptakan wa wahidun mu'tazili yunkir anna Allah yatakallam dan ada seorang dari kaum mu'tazilah dia mengingkari bahawa Allah subhanahu wa ta'ala itu berbicara fa lam yastati' atau uh, ma indahu al-hujaj al-aqliyah wal-naqliyah sahihah di mana orang ini dia tidak memiliki hujjah baik dari sisi dalil naqli atau dalil aqli فأراد أن يستعمل الوعظ والتخويف maka dia pun ingin menyampaikan nasihat dan ingin menyampaikan hal-hal yang membuat para hadirin itu merasa takut faqala li hadha sunni adh-dhaki maka dia pun mengatakan kepada ahlu sunnah yang cerdas ini ya rujul, kaifa taqul anna Allah yatakallam dia mengatakan Hey lelaki, bagaimana bisa engkau mengatakan Allah itu berbicara? Ama takhaf yawmal qiyamah an yaqul Allahu lak, kaifa ya 'abdi taqul annani atakallam? Apakah kamu tidak takut nanti pada hari kiamat di mana Allah akan mengatakan kepadamu, wahai hambaku, Qala engkau mengatakan bahwa aku bisa berbicara. Qala sunni wa huwa mutma'in sa'aqulu lahu ha anta ya rabbi tatakallam. <laughs> Maka ahlus sunnah pun ya, ang ahlu sunnah ini mengatakan dia, saya akan mengatakan sekarang ini ya Allah kamu berbicara. <laughs> Fa Allahu jalla wa ala yatakallam bima syaa kaifa syaa subhana. Maka Allah azza wa jalla itu berbicara Bagaimana pun Allah menghendaki dan hmm. kapan saja Allah subhanahu wa taala menghendakinya. Thumma qala al-Imam al-Muzani jallat sifatuhu ta'ala an shabahi sifatil makhluqin. Hadha fihi ابطال تشبيه الله وتمثيل صفاته بصفات خلقه كما تقدم Lalu kemudian beliau Al-Muzani rahimahullah ta'ala berkata Jallat sifatuhu an syabahi sifatil makhlukin Dan mulia sifat-sifat Allah dari menyerupai sifat-sifat makhluk Maka ini perkataan ini adalah merupakan pembatalan atau bantahan terhadap mereka yang menyerupakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluknya. Kama taqaddama qaul al-Imam Ibn Mahdi rahimahullah at-tashbih an taqul yadun ka yadi wa sam'un ka sam'i wa basarun ka basari wa laysa an taqula inna lillahi sam'an wa basaran wa yadan kama yaliqu bihi ta'ala dan telah lalu kita sebutkan perkataan al-imam ibnu mahdi rahimahullah ta'ala kata beliau yang disebut menyerupakan Allah dengan makhluknya adalah ketika engkau mengatakan tangan Allah seperti tanganku pendengaran Allah seperti pendengaranku penglihatan Allah seperti penglihatanku itu yang dikatakan menyerupakan dan bukan disebut menyerupakan sifat ketika engkau mengatakan Allah memiliki tangan Allah memiliki pendengaran Allah memiliki penglihatan yang layak dengan keagungan dan kesempurnaannya فهنا في كلام الإمام المزني أمران إثبات صفات ونفي مشابهة هذه الصفات للمخلوقين maka di dalam perkataan Al-Muzani rahimahullah ta'ala ini ada dua perkara yang pertama menetapkan sifat kemudian yang kedua menafikan penyerupaan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat para makhluk. Kama qala ta'ala laysa kamithlihi shay'un wa was samiul basir wa qala wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya tidak ada satupun yang serupa dengan Allah dan dialah maha mendengar dan maha melihat dan juga firman Allah yang artinya tidak ada satupun yang serupa dan setara dengan Allah وقال المزني وقصرت عنه فطن الواصفين هذا فيه نفي التكييف اي لا تدعي ولا تتخيل كيفيه لصفه من صفات الله فان ذلك لا يدرك بالعقل فالأول نفي التنثير والتشبيه وهذا نفي التكييف نعم kemudian بركاته المزني رحمه الله تعالى وقصرت عنه فطن الواصفين dan tidak mampu pemahaman orang-orang yang menyifati eh, ya. membagaimanakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan bantahan atau bentuk penafian dari membagaimanakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bahwa engkau tidak mungkin bisa membentuk dengan bentuk tertentu membagaimanakan atau mengkhayalkan mengkhayalkan me, me, apa imajinasikan ya bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala itu engkau tidak akan mampu karena sifat Allah itu tidak bisa dijangkau dengan akal-akal para makhluk maka ucapan yang pertama itu adalah merupakan bentuk penafian dan peniadaan dari menyerupakan sifat Allah dengan makhluknya dan ucapan beliau yang terakhir ini atau yang kedua ini ah. adalah penafian membagaimanakan sifat Allah Subhanahu wa taala itu. Qala al-Muzani قريب سبحانه وتعالى قريب بال سبحانه وتعالى إضافة إلى الرب يعني مولى المزني المزني رحمه الله قال المزني عن صفات الرب قال قريب بالإجابة عند السؤال بعيد بالتعزز لا ينال عال على عرشه كما تقدم بائن من خلقه كما شرحناه موجود وليس بمعدوم ولا مفقود جل جلاله اقرأ كلامه ثم نعلق طيب Lalu kemudian berkata uh, Al-Muzani rahimahullah ta'ala Masih menerangkan tentang sifat Allah Azza wa Jal Bahawa Allah itu dekat di mana Allah menjawab Mengabulkan orang yang meminta dan memohon kepadanya Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu jauh dari makhluknya di mana makhluk tidak akan mampu menggapainya. Allah itu maha tinggi di atas arasnya dan terpisah dari makhluknya. Allah Azza wa Jal itu ada dan laisa bima'dum. Tidak dikatakan bahawa Allah itu tiada dan tidak dikatakan bahawa Allah itu hilang. تقدم في أول الرسالة ذكر علو الله وذكر استوائه على عرشه Maka telah lalu pada awal penjelasan tentang risalah ini kita telah menerangkan tentang kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala dan bahwa Allah itu beristiwa di atas arasy Wa annahu ma'a 'uluwihi 'ala khalqihi wa istiwa'ihi 'ala 'arsyih fa huwa ma'a khalqihi ma'iyya 'amma wa ma'iyya khassa taqaddam dzikruhuma. Dan Allah Azza wa Jalla meskipun Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi dan beristiwa di atas arasnya namun Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki kebersamaan dengan makhluknya baik kebersamaan ma'iyatun amma kebersamaan yang bersifat umum atau kebersamaan yang bersifat khusus yang telah kita terangkan sebelumnya ma'iyya amma ma'a jami'i khalqihi bil ilmi bisam'ihi wa basarihi wa ilmih maka yang dimaksud kebersamaan secara umum di mana Allah Subhanahu wa taala bersama dengan seluruh makhluknya dalam hal ilmu Allah Allah mengetahui mereka Allah Azza wa Jalla melihat mereka dan Allah mendengarkan mereka wa ma'iyyah khassa min anbiya'ihi wa awliya'ihi تتضمن أيضا مع ذلك مع المتقدم النصر والتأييد والحفظ dan demikian pula yang berkaitan dengan kebersamaan secara khusus yaitu kebersamaan Allah dengan para nabi dengan para walinya orang-orang yang saleh yang dimaksud dengan kebersamaan yang bersifat khusus selain dari apa yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Allah mengetahui Allah Maha mendengar Allah Maha melihat maka kebersamaan yang khusus itu juga memiliki makna bahwa Allah Azza wajal memberi pertolongan kepada para nabinya kepada para walinya dan memberi kekuatan kepada mereka dan senantiasa menjaga dan memelihara mereka. Wa huna dzakara al-Muzani al-qurb, qurb Allah taala. Dan di sini disebutkan oleh al-Muzani uh, al-qurb sifat mendekat yaitu kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Hal al-qurb yanqasim mithla al-ma'iyyah إلى قرب عام مع جميع الخلق بالعلم والسمع والبصر وقرب خاص am anna al qurb faqat khas sekarang kita Wal. menjelaskan tentang kita sifat wala. dekat al-qurb kedekatan Allah apakah kedekatan Allah Subhanahu wa taala juga dibagi sama seperti kebersamaan tadi sudah kita terangkan kebersamaan Allah itu ada dua ada kebersamaan yang bersifat umum ada kebersamaan yang bersifat khusus yang kaitannya dengan pertolongan Allah Allah memberi kekuatan pada para hamba dan penjagaan apakah sifat dekatnya Allah juga terbagi menjadi dua ada dekat yang bersifat umum ada dekat khusus ataukah sifat dekatnya Allah itu hanya bersifat khusus qaulani li ahli ilm dalam hal ini ada dua pendapat di kalangan para ulama والذي عليه المحققون كابن تيمية وابن القيم ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ في الواسطية وغيرهم Adapun yang menjadi pandangan ahli tahqiq seperti Ibn Taimiyah, demikian pula Ibn Qayyim, demikian pula Muhammad Ibn Ibrahim Al-Syeikh dalam Aqidah Al-Wasithiyah, hmm. beliau adalah gurunya Syekh bin Baz dan selain mereka, Kalau bi tatabbu'il adillah fil qurb di mana mereka berpandangan setelah melakukan penelitian terhadap dalil-dalil yang menerangkan tentang sifat Allah yaitu sifat dekatnya Allah annahu khassun faqat bahwa yang dimaksud dengan kedekatan di sini adalah kedekatan secara khusus saja jadi tidak ada sifat dekat yang bersifat umum wa annahu yatadhamman ma dzakarahu al-muzani huna qurbuhu min sa'ilihi bil ijabah wa qurbuhu min 'abidihi bil ithabah jadi yang dimaksud kedekatan Allah dari makhluknya itu hanya kedekatan secara khusus dan itu disebutkan di sini oleh Al-Muzani rahimahullah yaitu yang dimaksud adalah kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berdoa dan meminta kepadanya di mana Allah mengabulkan dan kedekatan Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang beribadah kepadanya di mana Allah memberikan pahala dan ganjaran kepada mereka. Wa bima annakum fi waqtin yurja fihi al-ijabah dan karena sekarang ini kalian berada di saat-saat apabila seorang berdoa dikabulkan doanya Akhir sa'atin min yaumil Bagi ba'da al'ashr akhir saat yang terakhir dari hari Jumat ini setelah asar fa sanatawaqqaf wa natrukukum maka kita akan berhenti sampai di sini dan membiarkan kalian litartahu wa litatafarragu lidu'awatikum agar kalian bisa beristirahat dan kalian bisa fokus untuk berdoa kepada Allah تدعو لأنفسكم وأهليكم والمسلمين بخيري الدنيا والآخرة di mana kalian mendoakan untuk diri kalian, untuk keluarga kalian, untuk keumuman kaum muslimin agar kita senantiasa diberi kebaikan dunia dan akhirat. Wala tansaw ad-du'a liwulati umurikum wa wulati amri al-muslimin. Dan jangan kalian lupa untuk senantiasa mendoakan kebaikan terhadap penguasa-penguasa kalian penguasa kaum muslimin. Wad'a li'ulama'is sunnah wa masyayikhiha fi kulli makan dan mendoakan kebaikan terhadap para ulama sunnah dan para masyayikh sunnah di setiap tempat. Fa inna hadha min ada'i ba'd haqqihim 'alaina. Karena ini termasuk di antara bentuk menunaikan apa yang menjadi hak mereka yang wajib untuk kita lakukan. Du'a li ahli sunnah bit tawfiq was sadad wa 'ammatal muslimin dan mendoakan untuk ahlus sunnah agar mereka diberikan taufik dan dituntun jalannya berjalan di atas kebenaran demikian pula doa untuk umuman kaum muslimin وسمعتم في خطبة الجمعة جزا الله خيرا الأستاذ هارون حديث أنس كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار dan antum sudah mendengarkan tadi khutbah dari Al-Ustaz Harun jazahullahu khairan di mana beliau menyebutkan hadis Anas bahwa uh, yang sering kali dari doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أحد أصحابه الدعاء وقد طلبه أن يعلمه اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني هذه الأربع وقال إذا دعوت بها فقد اجتمع لك خيري الدنيا والآخرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم dan disebutkan dalam sahih al-Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada seseorang satu doa ketika orang ini meminta untuk diajarkan doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya doa Allahumma gfirli war, warhamni warhamni wa'afini wa'afini warzuqni Allahumma gfirli warhamni wa'afini warzuqni ya Allah ampunilah aku dan berilah keselamatan uh, dan rahmatilah aku berilah keselamatan kepadaku dan Afin. berikanlah rezeki kepadaku dan disebutkan bahwa apabila engkau berdoa dengan doa ini maka telah terkumpul padamu dua kebaikan yaitu kebaikan di dunia demikian pula kebaikan هؤلاء الكلمات الأربع يجمعن لك خيري الدنيا والآخرة أترككم الآن وأسأل الله لكم التوفيق والسداد وتعوضوني وقتا بعد العشاء إن شاء الله dan uh, saya membiarkan antum sekarang beristirahat dan insyaallah sebagai gantinya nanti pelajaran setelah isya insyaallah Assalamualaikum